Sukham supati sudoja papang kenci napasati Iwa madi gunu bedam dam penama he Karaniya madha gusalena yanda sandam badam abisamencah Seko uju jasuhu ju jasua jo jasa mudu anadi mani. Sando seko jasu baro jasa sanlahuga jo 三零六加尼巴哥加巴嘎波古里苏瓦那努给多，那加库达马加勒根吉耶那维纽巴勒乌巴瓦迪哟，苏吉诺瓦克米诺洪都萨巴萨达巴万都苏吉达达。 ဧကေจิပါဏဗုဒ္ဓတိတသဝါထာဝရဝအနဝစေစာတိကဝါယေဝမဟန္တာမဂျိမာရစကအနုကထူလာဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဒိဋ္ဌာယေဝဒူရေဝသန္တိအဝိဒူရေ Budawa sambawi siwa saba sada bawandu suki dada. Na baro para niko beta na diminye tha kadasi na gansi. Biaro sanapati kasanya nenya menya sa dukha mechya. မတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုစာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုတေစုမနသံဘဝေအပရိမနံမေတံကြသဗ္ဗလောကသမိမနသံဘဝေအပရိမနံ Odang ado cha dirian cha asambadang awira masambadang. They down charang ni se no wa saya no ya wa dasa wita Idang sading adite ya brahma midang wihara midamahu. ဒိဋ္ဌင်ကြအနုပကမစီလဝါဒသနေနသမ္ပန္နောကာမေစုဝိနေယကေတံနာဟိဇာတုကပ္ပစေယပုဏရေတိမေတ္တာစုတံနေဋ္ဌိတံ